sakkizinchi bo'lim mahalla masjidiga yangi tobut yasatib berdi mahalla ahli uning bu ishini askiyaga oldi biron odam qazo qilsa hoji murodning tobutini olib chiqinglar deb unga eshittirib piching qiladigan bo'lishdi yiqilib beli singan opasi bir yil gipslanib kasalxonada shiftga termilib yotdi har gal eshik ochilganda ukam kelyapti deb umidvor bo'ldi ana shu nogiron opasi olamdan o'tganda tobut oldiga tushib voy opamlab ko'z yoshini daryo qilib oqizdi uch yil bo'ldi ne ne mehribonchiliklar qilgan opasining qabri g'arib bo'lib qovjiragan o'tlarga ko'milib yotibdi hojimurod o'ylab o'ylab bironta qilgan xayrli ishini topolmadi ko'z oldiga odamlarga qilgan jabri nohaqligi kelaverdi nogahon o'lim kutayotgan odamning xayoliga nimalar kelmaydi hozir o'q uziladi shu bilan tamom uyi bolalari orttirgan davlati ko'z oldiga keldi nahotki shularning hammasidan bir daqiqada mahrum bo'lsa orqa tomonda nimadir shitirladi tosh dumalab qarsilladi bu tovush unga xuddi kimdir miltiq o'qlayotganday tuyuldi nurmat miltiqni endi o'qladi deb o'yladi hoji murod nurmat kim u hoji murod unga nima yomonlik qilgan u o'ziga o'zi beixtiyor shu savolni berdiyu seskandi javob izlashga yuragi betlamadi agar javob izlasa o'zidan o'zi nafratlanib ketadi u o'zini o'zi yovuz deb atashga jur'at qilolmasdi nachora bir daqiqadan keyin olamdan o'tadi hech bo'lmasa o'lim oldidan qilgan gunohlari uchun tavba qilishi kerak-ku. u nurmat tog'aning boshiga kulfatlar soldi 30 ming so'mga tushirdi qamatdi uy joyi musodara bo'ldi qo'lidagi bolasi bilan xotini uydan haydab chiqarildi alamda o'rtanib xotini telba bo'lib qoldi nurmatning o'zi umrini qamoqlarda sarson sargardonlikda o'tkazdi endi umri tog'u toshlarda devonavor o'tmoqda shularning bariga hoji murod sababchi pulga o'chligi haromdan hazar qilmasligi mol dunyo pul oldida har qanday muqaddas narsani oyoq osti qilishdan toymasligi sabab bo'ldi bu xato emasdi pastkashlik ham emasdi bu vahshiylik jirkanchlik edi atrofni qorong'ilik bosdi shu topda hojimurodning ko'ngli ham tog'u toshlar ham toshlar orasidan qaynab chiqqan ajdar misol ildizlar ham qop qora edi hojimurod toyib yiqildi osmon yo'lini to'sgan tog'lar tepasidagi oyning doka orqasiga chiroq yoqqandek ojiz shu'lasi taralib kelardi hojimurod nurmat meni hozir otadi hozir otib tashlaydi degan xavotirda anchagina yo'l yurib qo'yganini sezmagandi nurmat tog'aning qorasi ko'rinmasdi demak nurmat uni ta'qib qilmagan o'sha joyda qolgan Murod o'lim xavfi chekinganini sezdiyu birdan bo'shashib oyoq qo'lidan darmon ketdi yerga tiralib harchand o'rnidan turmoqchi bo'ladi kuchi yetmaydi shu yiqilganicha chalqancha yotib osmonga qaradi ko'zlari xira tortganidan yulduzlar bir biriga chaplashib ketgandek bo'lardi atrof vahimali edi qaydadir soy guvillaydi tepadan dumalagan tosh guvillab pastliklarga shag'al surib tushadi yaqinginada yovvoyi mushukning etni jimirlashtiradigan juda xunuk miyovlash eshitildi hali u tomonda hali bu tomonda uning ko'kimtir ko'zlari yonib o'chadi odam oyog'i tegmagan faqat maxluqlar makonida paydo bo'lgan hojimurod ularni bezovta qilganga o'xshardi ayniqsa gala gala mushuklarning bag'illab miyovlashi papiros cho'g'idek o'chib yonayotgan ko'zlari hojimurodning etini muzlatib yuborardi nima bo'lsa ham bu xudo qarg'igan joydan ketishi kerak ammo qayoqqa atrof tog' qoyalar najot yo'li qaysi tomonda u tubsiz o'ngir og'zida qaltirab qay tarafga borishini bilmay hayron turardi bu xil turishdan foyda yo'qligini bilib boshi oqqan tarafga qarab ketmoqchi bo'ldi qovjirab qolgan buta shoxini kuch bilan sindirib unga tayangancha yuqoriga ko'tarila boshladi uzoqdan shu'la ko'rindi gulxandan qolgan cho'g'lar bo'lsa kerak deb o'yladi endi u yo'lni o'sha tarafga qarab oldi shu'la uzoq emas edi kimdir yaqindagina gulxand yoqib o'chirmay tashlab ketganga o'xshaydi katta xarsang tagida bir bo'yra eni joyda cho'g'lari hali ham miltirab turardi hojimurod engashib cho'qqa tikildi u cho'qqa o'xshamasdi qo'lidagi tayoq bilan cho'g'ni titib ko'rdi ajab tayoq tegishi bilanoq cho'g'larning hammasi so'ndi hojimurod gulxan deb o'ylagan joy yiltiroq qurtning uyasi edi u mutlaqo holdan toydi yurishga madori qolmay yassi tova toshga uzala tushib yotib oldi peshonamga bitgani shu ekan qandoq qilay deb taqdirga tan berdiyu boshini tirsagiga qo'yib ko'zini yumdi kuni bilan oftob qizdirgan tosh ham issiqqina edi nimadir chiqillayotganini eshitdi nima bu soatmi hojimurod hali kiyim boshini yechganda soatini olmagan o'z tashvishi bilan bo'lib bilagida soati borligini sezmagan ekan oy hali uncha baland ko'tarilmagan soatning fosforli millari necha bo'lganini ko'rsatib turibdi o'n ikkidan oshibdi hojimurod issiqqina toshga o'tirib beixtiyor mudray boshladi yumshoq to'shaklarga botib uxlaydigan odamga yaydoq toshda yotish oson emasdi u hali u yonboshiga hali bu yonboshiga ag'darilardi joni uzilgan odamdek tosh bag'ridan harorat ketdi tongga yaqin badanni uzib oladigan muzga aylandi hoji murod qaltirab o'rnidan turdi havo salqin muzdek edi hoji murod titrab qaqshab yuqoriga chiqa boshladi giyohlarga tushgan shudring tomchilari ham muzdek uning boshi aylanib ko'ngli behuzur bo'la boshladi ko'zi tinib tepasidagi tog'lar gir gir aylandi u muvozanatini yo'qotib yonboshiga gurs etib yiqildi ana shundan keyin nimalar bo'lganini bilmaydi yonboshiga issiq o'tganda ko'zini ochdi kimdir uni po'stinga o'rab gulxan yoniga yotqizib qo'ygan edi hojimurod qayerdaligini nimalar bo'layotganini bilmasdi boshini ko'tarib atrofga qaradi oftob charaqlab terak bo'yi ko'tarilib qolgan son sanoqsiz oppoq echkilar tinmay ma'rashadi oltmish yoshlardagi ser soqol bir chol tayog'iga ko'ksini tirab unga qarab turardi tirikmisan dedi u hassadan ko'ksini uzib kimsan o'zing hojimurod yelkasiga po'stinni tortib unga hayron qaradi bu taraflarda shir yalang'och nima qilib yuribsan shirog'im hojimurod quruqshab qolgan lablarini arang juftlab javob berdi qaroqchilar talab ketdi ota biz taraflarda qaraxshi jo'q edi-ku bu tog'larda igna ham jo'qolmaydi echkilar orasida hayt hayt deb yurgan yigitcha cholning oldiga keldi ulovlarni tovga haydaymi shoshma bolam manavi mehmonga tomoq ber yigitcha zarang tovoqda et olib keldi gulxanda vaqirlab qaynayotgan qumg'onga choy tashlab belbog'idan suvi qochgan non olib hoji murodning oldiga qo'ydi hoji murod nihoyatda ochiqqan edi hech qayoqqa qaramay pishillab lunjiga ovqat tiqardi birpasda zarang tovoqdagi go'sht tugadi yangi damlangan choyni bosib bosib ichdiyu a'zoyi badani terga botdi endi ne qilmoqchisen dedi cho'pon chol hojimurod bilagidagi soatni yechib dasturxon ustiga qo'ydi ota iltimos yana bir yaxshilik qiling mana shu soatni yaqin orada magazin bo'lsa topshirib yarim bahosiga olsa ham mayli menga kiyim bosh xarid qilib keling uyimga yalang'och bormay chol cho'pon yigitga qaradi ulim jo'q dema bir pisurmon balasi ekan pat patingni minib pastga tushib chiq shay ham tugagan tuz ol qand ol gugurt olish ham esingdan chiqmasin yigit o'tov orqasidan mototsikl yetaklab chiqdi da dasturxon ustida yaltirab turgan soatni olib havas bilan tikildi zo'r soat ekan uvolku sotish soat odamdan qimmat emas dedi chol bor mehmonni aytganini qil yigitcha mototsiklni patirlatib yonbag'ir bo'ylab ketgan yolg'iz oyoq yo'lda bir zumda g'oyib bo'ldi motorning gurullashi ancha vaqtgacha eshitilib turdi mototsikl orqasidan yugurgan it tilini osiltirib qaytib keldi bu joylarning tonglari qandoq bo'lishini tolibjon shu paytgacha bilmagandi cho'qqining naryog'i kitob tomonlarda allaqachon kun yoyilgan dala toshda oftob dehqonning yag'rinini qizdirgan mahal bu joylarda omonqo'ton o'ngirlarida hali ko'r oydinga o'xshash nim qorong'ilik hukm surardi faqat osmon oppoq tundan uzilib qolgan qorong'ilik asta sekin eriyotganga o'xshaydi ajab bu paytlarda daraxtlarning soyasi bo'lmaydi agar fotoapparatda biron nimaning suratini olsang hech narsa chiqmasa kerak axir surat soya bilan nur bir biriga yo'l bermaganda paydo bo'ladi tolibjon ana shunday paytlarda baland bir tosh tepasiga chiqib olislarga tikiladi past balandlar barini yerga berib yotgan filga o'xshash bahaybat toshlar shaklini yo'qotgan ilondek to'lg'ongan soy ham endi yo'qqa o'xshaydi faqat guvillagan ovozi eshitiladi u rassom o'rol tansiqboyev asarlari nusxasini jurnallardan qirqib olib saqlar edi chet ellarda yurganda shu ona yurt manzaralariga uzoq uzoq tikilib xayollarga tolardi u shu topda qarab o'tirgan manzaralar suratlarda ko'rganlariga o'xshamasdi bunda nur bilan soya o'yini yo'q edi uning bu ko'rayotganlari buyuk kashfiyotga o'xshardi shuncha yoshga kirib hali bu to'g'rida sira o'ylab ko'rmagan ekan endi u nur bilan soyaning buyuk qudratiga iymon keltirdi cho'qqilar ustida burgut sokin suzardi tog' orqasida bosh ko'targan quyosh uning qanotlarida chaqnaydi go'yo osmoni falakda burgut yonayotganga o'xshaydi mana shu burgut oftobni cho'qqiga tortib chiqarayotgandek edi hademay burgut orqasidan quyosh cho'qqiga chiqdi chiqdiyu olam nurga to'lib ketdi azamat chinorlar pastliklarga uzun uzun soyalar tashladi shudring bosgan tova toshlar yaltiradi tog' barlari xuddi azamat timsoh terisiga o'xshab ketdi sharsharalardan suv emas nur to'kilayotgandek atrofdan qushlarning chug'ur chug'uriyu olislarda cho'ponlarning hayt huyti eshitila boshladi tolibjon har tong ana shu manzaralarni tomosha qilgani chiqadi tiniq chang g'ubordan xoli shaffof havo hech qanday ta'rifga sig'maydigan ko'rinishlardan tolibjon huzur qilardi uning tarang tortilgan asablariga sokinlik halovat orom berardi tolibjon ana shu jimjitlikni qidirib kelgandi uni topdi ona yurtidan tug'ilib o'sgan so'qmoqlaridan topdi so'qmoq boshida jiyanining qorasi ko'rindi tog'a katta enam chaqiryaptilar choyingizni icharmishsiz tolibjon o'rnidan turib yuqoriga chiqa boshladi u endi so'qmoqdan chiqqanida jiyani dikanglab chopib ketdi tog'a meni tuting tutib bo'psiz tolibjon orqasidan yugurdi yetolmadi bola ancha joyga borib to'xtadi yetolmadingiz yetolmadingiz jiyan juda chopag'on ekansan tolibjon toshdevor oralig'idagi qiyshaygan eshikdan ichkariga kirdi bolalar kattakon xom olma girdiga cho'p tiqib charxpalak yasashgan ekan ariqchada pildirab aylanyapti etagini lippa urib olgan zaynab loy o'choq chetiga oyoq tirab sut pishiryapti kuyov ayvon ustuniga osib qo'yilgan kaftakkina oynaga qarab soqol olyapti zaynab o'choqdan cho'g'larni tortib zarang cho'mishda sopol tovoqqa sut quyib tolibjonga uzatdi aka qaynoqqina ichib oling ayvonda yaqindagina tandirdan uzilgan ikkita kulchani ro'moliga o'rab o'tirgan kampirning ovozi eshitildi hoy bola ichib ol ertalabki sog'ilgan sutning hikmati ko'p sen yurgan yurtlarda sut talqonini suvga qorib beradi deyishadi bunaqada sutning sutligi qoladimi darrov ichib ol bolam halqumingni kuydirib kuydirib ich aslo tomoq og'rig'i bo'lmaysan shunday qil bolam tolibjon tik turgancha sut ho'play boshladi u ko'p yillardan beri bunaqa shirin sut ichmagandi kampir aytgancha bor u yurgan yurtlarda parashok qilingan sut sotilardi ta'mi ham boshqacha edi hali bolalarning hammasi uyg'onmagan kechqurun tog'am bilan yotaman deb xisha qilgani choyshabga burkanib uxlab yotibdi u kecha alla mahalgacha tolibjonning bo'ynidan quchoqlab ertaga ayting tag'in ayting deb qo'ymagandi ertagi yarmiga kelmayoq pish pish uxlab qolgandi zaynab kelib o'z o'rniga olib borib yotqizganini ham bilmagandi uning yonginasida ishtonchang bittasi o'tiribdi u hali bet qo'lini yuvmayoq kattakon kunga boqarni timdalab pista chaqyapti yostiq ko'rpa to'shak usti pista po'choqlariga to'lib ketgan u har zamon tolibjonga qarab iljayadi tolibjon shu topda borib bolani o'pib o'pib olgisi keldi zaynab bola tepasiga kelib uyat uyat dedi hamma yoni po'choq qilib yuboribsiz ku qani tura qoling o'rningizni yig'ib olay xo'jayin zaynab shunday deb bolani ko'tardi ko'tardiyu ishtonsiz orqasiga beozor shapillatib urdi boplabsizku xo'jayin tog'angiz ko'rsa uyat qilmaydimi endi kul sepib oftobda quritib olamizmi bola qilgan ishi gunohligini bilmay jilmaydi bir chiroyli jilmaydi beg'ubor shirin jilmayish edi bu bu norasta begunoh go'dak jilmayishi edi zaynab uning qornidan ko'tarib ariq bo'yiga olib ketarkan yuzlaridan cho'lp cho'lp o'pardi u bolaning baybaylashiga qaramay baqirtirib ariqda jildirab oqayotgan muzdek suvda orqasini yuvdi bola bu jabr zulmdan qutqarishni so'ragandek tog'asiga umidvor qaradi